بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد الضراء مسته ليقولن ذهب السيئات أني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير असां सूरत हू त अलाए इस्लामी पढ़ी पढ़ीसू पे ऐं हिनखे सिंधीअ में तर्ज़ में खणण जी कोशिश पिया करियूं आहिनि इनशा हाणे अॻिए दफ़े पढ़ियोसू हीअ आख़िरी आयत जेका हुई नाई ऐं पंहिंजो ॾही ॾही आयत हुई भलाइन अजख़ नल इंसानतन सुमन ज़िन हुओ जॾहिं असां कंहिंखे चिखायूं था अज़ न ज़ाइ ज़ियूं कंहिंखे इंसान खे पंहिंजी रहमत जो पोइ वरी फुरे था वठूं खां त पोइ हू मायूस थो थी वञे नाउमी थी थी वञे पंहिंजो छा चइबो आहे त कुनू थिए थो अख़्तियार करे अंग्रेज़ी बि चवंदा आहिनि डिस्पेयर थो थिए डिस्पेयर नाउमीदी जेका आहे कुफुर आहे यानी अलाह जी रहमत खां नाउमी थियण जो कुफ़र आहे पोइ पहिरीं ॿियो चई जंहिंखे पहिरीं नेमत सुठा आहे वरी ख़राबु ॾींहं था अचनि त पोइ वरी हू पंहिंजो कुफरान नेमत था कनि हू पंहिंजो यूसन कफूर आहे यानी यूस मायूस थो थिए ऐं कुफर थो करे हिन जी हालत ई आहे मायूस थियण जी ऐं कुफर कुफर करण जी कुफरान नमत करण जी वरी हुनजे बदिरां उनजे भेट में वरी ॿियो माण्हू जेको ॾिसूं था पंहिंजे राज्य में वेठो हूंदो परियां पंहिंजे पाड़े में ई वेठो हूंदो हाणे उहो कहिड़ो अॻु में हिते पे डोर चहिरियां को मूं वांगुरु ऐं फलाण कंहिं हे कंहिं तमामु ग़रीब वर्तारो पे पेर में जुती कोन हुअसि आड़नि में न को सियारे में ऐं तमामु तकलीफ़ वारो फाटल फाटल कपिड़ो आहे हाणे ओचितो हुनखे दाल माल मिल्कियत मिली वई आहे सम्झो हेॾा सम्झी ॻाल्हि सुठो ॾींहुं अची वियो आहे सुठा चङा ॾींहं अची उनजी हाणे अलाह ताला वरी ॻाल्हि थो करे त उनजो जेकॾहिं वरी ॿियो माण्हू भले इन अज़क न हो या उहो छा ई माण्हू भला इन अज़क न हो न नाम जेकॾहिं असां चिखायूं था उनखे नमत दर मस उन खां पोइ जो हुनखे ज़र छुयो ज़र छुतो छुतो छु छुतो पास्टेंस सिंधीअ में आहे छुअण जो छुअणु पंहिंजो छुतो त पंहिंजो छुतो अन अञा तो मञा रतु छुते अञा तो मुंहिंजा कख छुते रथु निकिरे मोहमें माबू बन जा तूं कीअं जलींदे गाहु अञा मञा कख छुते रथ निकिरे मुंहं में माशू कनि जा कीअं झलींदे गा सो तूं कुजारिया सिकण जूं सदूं करियूं तंहिंजो <clears throat> इहो साईं लतीफ़ रहमत छुत छुती जी महिल छुतो माना छुहण छुहण जो पास टेंस या पंहिंजो छा चइबो आहे अलाए मस्तर कहिड़ी आहे त पंहिंजो उहो छुहण ऐं छुतो बाद मसथु दर्रा मसथु जॾहिं हुनखे दर छुतो जॾहिं हुननि खे तकलीफ़ पहुती ॾुखिया ॾींहं अची विया हुन त पोइ छा थो ॾुखियनि ॾींहनि खां पोइ वरी हुनखे सुखिया ॾींहं अची विया हलिया आसाद आसूदगी थी वेली लकूल ज़हबत सही आहे पोइ उहो ज़रूरु थो चवे त बसि मूं त ॾींहं ॾुखिया गुज़री विया हलिया ऐं जेको आहे हिनजे जो मुंहिंजा ॾींहं विया हलिया पंहिंजो ऐं पंहिंजो मूं ॾाढी महिनत कई आहे हीअं कयो आहे हू कयो आहे ऐं हथु कया त दुनिया खे पुरे लुटे हीअ करे हू करे वञो वरी बि हीअ बि कुफरा न वरितो करे कहिड़े सां ॾिसो अलाह ताला फरमाए थो ज़हबु सो अनी मूं तां लही विया डूं ॾुख जा डूंगर जा ॾींहं जेके आहिनि मूं त लही विया हिन लाइ हिन में बि शुकुरु कोन थो करे त मूं तां ॾींहुं लथा आहिनि पर छा थो करे इन हू ल फ़खुरु पोइ हुन ते अकड़ थो करे हुन ते फ़रहत थो करे फ़रहत फ़रत में ॿई माना में अर्ज़ु कयोसीं त हिकिड़ी माना पॉज़िटिव आहे त फल यफ़रा हू ख़ैरु पोइ पोइ हुन ते ख़ुशी करियो उहा ख़ुशी जी ख़ुशी आहे जीअं दीन ईमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु महराज हीउ उहो ज़िक्रु हुन ते ख़ुशी करियो हुन जेको आहे उहो इन माना में पर जेको हिकिड़ो फ़रहन फ़ख़ुर अकड़ थो करे हिकिड़ो हुन ते ख़ुशी थो मल्हाए पंहिंजो ढिंग ढिंग ढिंग बुंग फिंग फंग मां पंहिंजो कमु थी हलियो मुंहिंजो सम्झो पंहिंजो ऐं अहिड़ो आहियां ऐं इन जे लाइक़ु आहियां मूं हेॾी कई आहे मूं हेॾो कयो आहे पोइ मूं अॼु हुनजा अलाह ताला ॾे नथो करे त हीअ मुंहिंजी नियामियत अलाह ताला वटां मिली आहे पोइ उन उन माण्हू जो फरहुन फ़खुर पोइ उहो बि फ़ख़ुरु थो करे ऐं अकड़ थो करे पंहिंजे इन माना में इल हाणे उनजे एवज़ में अलाह ताला फ़रमाए थो वञे बदिरां ॿिया हू माण्हू आहिनि जेके ईमान सवाइ उन्हनि जे जेके ईमानदार आहिनि जेके ईमान इल लज़ीन आमनू इल लज़ीन इल लज़ीन सबरू जे उहे उहे जेके सब्र था कनि हिन ॾुखे ॾींहं में बि सब्रु करिणो आहे चङे ॾींहं में बि सब्रु करिणो आहे पाणी मञा न आहे निकिरणो पंहिंजे ख़राबु ॾींहंनि में जेको आहे सो तकलीफ़ आहे पर सहिबी पोइ बर्दाश्त कबो अलाह ताला खे अर्ज़ु कबो पंहिंजो अर्ज़ु अघामंदो इनशाह पोइ ईअं ज़ाब सही आहे पोइ इल इल लज़ीन सबरू وعملوا अमिल सालिहा ते सुठा कमु कनि था सब्रु कनि था ऐं सुठा कमु कनि था अलाए किलोम मगफ़रतुनि अजरन करीम अजरन कबीर उन उन्हनि जे लाइ सुठो अजर आहे हुनजे लाइ मगफ़रत आहे मग़फ़रत जी ॻाल्हि अॻिमें कईसूं हज़रत नूहल इस्लाम पंहिंजो या रसोल जे मग़फ़रत सभु को मग़फ़रत जी ॻाल्हि के मग़फ़रत मञा इलाही अहिड़ा फ़ाइदा आहिनि उहा ॻाल्हि कईसीं अॻिमें मग़फ़तुनि अजरन कबीर अजरन कबीर ॿियनि अचे थो क़ुर शरीफ़ में अजरन करीमो बाज़ार बाझारो किरामत वारो इकराम वारो अजर जेको आहे हिते वरी अजरन कबीर वॾो वॾो अजर मिले थो हुनखे त इहा ॻाल्हि हिते फरमाई फल तारखुन बादमा यू हा पोइ मतां तूं छॾी कुझु उन मज़ा जो तो ते वही कयो वियो आहे यू यू यू हा वदा सदरो क ऐं दिलि तंग न थी दयक सद दयक माना सीने खे सोड़ो करणु सीनो जेको आहे कुशादो जॾहिं कुशादे सीने वारो माना हीअ सखी आहे हीअ पंहिंजो अलाह ताला में तवकल रखे थो ऐं दयक सदकु सीनो सोड़ो थियणु जेको आहे माना बखील आहे या पंहिंजो किॿाए थो या पंहिंजो तमामु हिकिड़ो करे थो दीन ईमार खां परे भॼण वारो दयकु दुइ हिते आहे दुआु में बि सदिरक ऐं पंहिंजी दिलि तंग न थी रसुला साहिब खे अलाह ताला फ़रमाए थो दिलि तंग न थी सदि मलिकुन इन्हनि ॻाल्हियुनि ते तूं दिलि तंग न थी तुंहिंजी दिलि खे तंग न कर जो हू चवनि था तुंहिंजे मुतलिक़ हाणे अलाह ताला ॾेखारे त छा छा था चवनि हिन अलाह ताला खे सभु ख़बर आहे ऐं उहे सभु शयूं जेके कुफारनि उन वक़्तु चयूं अलाह रसूल जे ख़िलाफ़ु या अलाह जे ख़िलाफ़ु या क़ुर जे ख़िलाफ़ु उहे सभु हिन क़ुर में मौजूदु आहिनि लिखियूं पियूं आहिनि उते ऐं हुनजा जवाबु वरी अलाह ताला चए थो रसुला सलाह खे त हीअं तूं चओ हुनखे ईअं तूं चओ हीअं तूं चओ रसोला सलाह सां मतिलबु त अलमद हुनखे पुश्त पनाई हुनखे सपोर्ट हुनखे पंहिंजो इहा हुई अलाह ताला जे तरफ़ां जो हर वक़्तु हुनखे अलाह ताला ॿुधायो त हीअं चओ हीअं चओ हिन जवाबु हीअं हिन जवाबु हीअं हाणे असांखे क़यामती ॾींहं ताईं हीअ जेके एतिराज़ु कंदा काफ़र आहिनि कहिड़े बि क़िस्म जा हाणे मोटूं था पंहिंजे आयत सगुरी ते जेको पढ़ीसूं पिया असां छिकिचो वञूं कंहिं ॿिए पासे फल अलू लोला चवंदा त हिन ते खज़ानो छो न अलाह ताला मोकिलियो आहे जेकॾहिं पहिरियों मोकिलंदुसि त हिन खे शाहूकार करे खज़ानो हिन खे हिन सां गॾु लहे आहे त पोइ जेको आहे सो शाहूकार हुजे हा असां वांगुरु असां खां मथे त पोइ असीं हिन पोयां हलूं हा पर हिनखे त ख़ज़ानो कोन मिलियो आहे अलाह ताला वटां आओ जा मलक या हिन सां को फ़रिश्त थो लही अचे हा हेठि हिन खे सिफारिश करे हा असांखे चयो हाल हा भई मोहम्मद सलाहु आसम जेको आहे सो असां मोकिलियो आहे ऐं फ़र्श थो हिन सां गॾिजी आयो आहियां ऐं पंहिंजो हिनखे त सलाम करियो या हिन जी ॻाल्हि मञो पर अहिड़ो को मलिक बि कोन आयो आहे हिन सां गॾिजी तुंहिंजो इन मां अंत नज़ीर चयो रसूला साहब अलाह ताला चए थो त आऊं तूं चओ त आऊं बसि नज़ीर आहियां यानी वॉर्निंग ॾियण वारो आहियां अलाह अला कुल शइन वकील अलाह ताला जेको आहे हर शइ ते वकील आहे यानी हुनजो कमु आहे त हुनखे संभाले हुनखे ख़तमु करे जीअं करे निगहबान अलाह ताला आहे हिन हिन सेंस में पोइ हाणे फरमाईंदा त तफ़ था राओ छा चई चवनि था त हीउ ठाहियो आहे अलाह रसोल्ला जेको आहे सो हीउ क़ुर ठाहियो आहे पाण इहा ॻाल्हि घणनि सूरतुनि में अचे थी हिते हिन सूरत हूद में आई उन सूरत यूनिस में बि अहिड़ो लफ़्ज़ु आयो सूरत बखर में बि आहे पोइ ॿियनि घणनि ॻाल्हियुनि में सूरत यूसुफ में अचे थो भई जेके काफ़ी सूरतुनि में जेको आहे सो उनजो पोइ वरी अलाह ताला चैलेंज बि ॾिए रसोल साहिब खे चई ठाहियो आहे पाण घड़ियो आहे फलाणे माण्हू हुनखे सेखारियो आहे हिनखे ईअं थियो आहे हिनखे ईअं थियो आहे पोइ अलाह ताला हुनजो जवाबु रसोल साहन खे सेखारियो ॿुधाए थो चए थो नफ़्तारा कुल हीअं चओ हिननि खे फ़ातू बि आशरे सवरनि मुफ़्तरा यातिनि पोइ चयो ॾह सूरतूं अहिड़ियूं आहियूं पर असां त एतिरियूं सूरतूं हेसि ताईं लाथियूं आहिनि ऐं उहे तमामु न हेड़ियूं आहिनि जो यानी एजाज़ु अल खे चइजे जेको एजाज़ु आहे ॻाल्हि करण में हुनजी माना हुनजी मानवियत हुनजी जेका सुहप हुनजो सुहिणो जेको लफ़्ज़ आहिनि इहो अहिड़ा भला ताईं ॾह हेतिरा जूं के थी वियूं हलियूं पंजाह सठि जेके आहिनि सूरतूं हेसिताईं लधी लही चुकियूं हुयूं उन्हनि खे छॾियो तव्हां त हर को ॾह अहिड़ियूं सूरतूं आणियो पोइ ॿिए हंधि ॾह सूरतूं किथां आणे हिकिड़ी बि कोन था हणे सघनि पोइ अल्ला ताला ही चयो भला हिकिड़ी सूरत आणियो पोइ वरी चयो भला ॾह आयतूं आणियो पोइ भले ॾह आणे त हिकिड़ी हायात पर अहिड़े नमूने सां उन्हनि खे छूट ॾींदो हुयो या हिकिड़ी चैलेंज कंदो हुयो अला ताला मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते इहा ॻाल्हि अचे थी में त हेतिरो आणियो भला हेतिरो आणियो ठाहे जोड़े जीअं तव्हांजी पायो दादा रसोल असां पाण ठाही आहे पाण ठाही आहे त भले तव्हां अहिड़ियूं ठाहियो तुंहिंजो मुफ़्त काल फ़ैतू बि अशरे सोरिन मिसली वध वध मुफ़्त रया थियनि ऐं सॾु करियो कोठियो बसि पंहिंजो वधाऊ दाओ दाओ दाओ में दावा करियो जीअं कोठ मोकिलियो भाई फलाणा अचो हीअं थो थिए हीअं थो थिए इहा ॻाल्हि जेके पोइ हुनखे सॾु करियो जेके तव्हांजा यार दोस्त ई हू तव्हांजा खुदाऊं जेके ठाहिया त उहे सभई गॾु अची थी वियो तव्हां ठाहे ॾेखारियो असांखे ॿ त हू मनष्थता तुम जिन जंहिंजी इस्तता जेके तव्हांखे सॼे सघिजो उन्हनि खे तव्हां सॼो भले मिंधूनि ला अलाह खां सवाइ अलाह खे न छॾिजो त असां अलाह अला असांजी मदद कर बाक़ी ॿियनि शइ खे भले सॾु करे ऐं पोइ पंहिंजो मिन इनकुन तुम स्वादु कीन जेकॾहिं सचा आहियो त पोइ हण वारो करियो अहिड़ी ठाहे ॾेखारियो पोइ असीं हथु खणी खणंदासीं अलाह ताला हर ॿिए हिकु क़ुर शरीफ़ में फरमायो त अहिड़ियूं जेको तौरात आहे ऐं ऐं पंहिंजो हीउ क़ुर सां जेको लातो आहे इन खां सुठो को ॿियो आणियो किताबु असीं उनखे हल मञाइण जे लाइ तयारु आहियूं असीं उनखे मञींदासूं हिननि ॿिन्ही खां सुठो को हिन तौरात हींअर जेको आहे पाण वटि मतिलबु त हिननि ठाहियो आहे हुनमें कुझु पंहिंजे तरफ़ां विझी छॾियो अथऊं हेॾां होॾां पर अलहमिल्ला तौरात खे अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में तमामु घणी तारीफ़ कई आहे किताब मूं सां मूसा जो किताबु इहो हिन माना में तौरात जो लफ़्ज़ु ख़ुदि त भई हिन में नूर आहे हिन में हिदायत आहे हिन में इहा आहे हिन में इहा त मतिलबु त उहे जेके असुलु अलाह ताला जे तरफ़ां ॻाल्हियूं आयल आहिनि उहे बि उन में आहिनि पोइ माण्हुनि जेके विधियूं आहिनि उहे बि इन करे आहिनि उन में आहिनि इन करे पोइ अलाह ताला ॼण उनखे मनसूख इन माना में करे छॾियो आहे त असां ते उहो पंहिंजो कोन्हे त असीं हुनखे फॉलो करियूं असांखे क़ुर पंहिंजो फॉलो करिणो आहे ॿिए जेको तौरात ऐं झील ऐं ज़बूर असांखे फॉलो पर हुन में जेके सुहिणियूं शयूं आहिनि जेके असांजे मानवियत खे असांजो क़ुर जी माना जी तस्दीक कनि थियूं ऐं उहा ई माना आहे त असांखे हुनखे कोट करण में हुनखे ॾिसण में को हर्ज़ु कोन्हे पर अलाह त रसा सासम पंहिंजे हज़रत उमिरि रज़ी अला ताला पंहिंजे चयो साईं तौरात कयो आहे आहे तौरात ज़रो ऐं पढ़ी ॿुधायल लागे सर सलाह साहिब तव्हां सख़्तु नाराज़ थिया की जॾहिं हीउ क़ुरान लहे पियो जॾहिं अचे पियो ऐं तोखे तौरात तौराती लॻी आहे तौरात पोइ गुडमुट थी वेंदो न जेकॾहिं तौरात जी ॻाल्हि में लिखबी वञिबी क़ुर क़ुर में लिखिबी वञिबो उते ख़बर न पवंदी कहिड़ो तौरात हो कहिड़ो क़ुर हो कहिड़ी अहिड़े करे पोइ अलाह मतिलबु मना थी हुन वक़्तु लिखण जी पर हाणे सभु कंहिं माण्हू जे लाइ न आहे लाज़मी त तौरात पढ़े या इंजील पढ़े या ज़बूर पढ़े पर जेके आलिम आहिनि असांजा उन्हनि खे ख़बर हुअणु घुरिजे त तौरात में छा आहे तौरात में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि कहिड़ा किताब आहिनि उनमें सुठियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि उनमें कहिड़ियूं विधियल ॻाल्हियूं आहिनि जेके बुछड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तमामु ख़राबु ॻाल्हियूं आहिनि उहे बि हुन विझी छॾियूं आहिनि तमामु हिकिड़ो बेहूदियूं ॻाल्हियूं आहिनि उहे विझी छॾियूं अथऊं पर जेके आलमनि खे ख़बर ई कोन हूंदी रुॻो हिकिड़ो नफ़रत जो नमूनो हूंदो चई बसि हीउ तौरात तौहर खे नफ़रत जी असां जे कोन्हे तौरात खे मञिणो आहे असांखे जेके किताब कुत बि हो रसली इहो जेको असीं ईमान मुजमिल ईमान मुफ़सल इहो जेको असीं पढ़ूं था उन मिलाए ज़रूरी आहे त असीं क़ुर शरीफ़ खां अलावा जेके अॻियां किताब आहे उनखे इन लेवल ते मञूं त भई उहो अलाह ताला मोकिलिया हुआ हुननि वटि मोकिलिया उन्हनि में सच जी ॻाल्हियूं बि आहिनि ईअं कोन सच आहे ई को कोन सॼो कूड़ आहे पर कूड़ियूं ॻाल्हियूं केरु पधरियूं करे तंहिं करे हर हिकु न खपे त वरी पढ़े वरी जेके क़ुर पढ़ी कोन राति वटि पढ़ंदो त पोइ हुनजो मथो ख़राबु थींदो क़ुर खे ॾिसे कोन थो जंहिंजो की क़ुर जो इल्मु जंहिंजो पुख्तो न आहे त हुनखे न खपे कूड़ तौरात वेठो पढ़े इंजी वेठो पढ़े फलाण वेठो पढ़े पर पोइ जेको आहिनि आलिम आहिनि उन्हनि मालूम हुअणु घुरिजे पोइ हाणे पढ़नि न पढ़नि को सुवाब जो आसिरो कोन्हे जीअं असीं क़ुर शी पढ़ूं था त अलाह ताला असांखे सुवाबु ॾींदो त पोइ हाणे तौरात तौरातजी जेको आहे सो सम्झण जी माना आहे त हुन में माण्हू अलाह अलाह ताला दिलि खे नरम कंदो त हुनजी इज़त करियो भई उहो पैगम्बर हुआ हुनजी असीं इज़त करियूं था अलाह अललाम इस्लाम चवंदा सभिनी नबियुनि खे हज़रत मूस ईसा अल ताईं सभु नबी उहे जेके आहिनि से क़ाबिल तक़दीस आहिनि जी इज़त कजे हुन तहज़ीम कजे हुनजी हुनजी बरक़त आहे हुनजे नालनि में हुनजो नालो वठिजे त सलाह चइजे हीअं कजे उहो कजे सोई ॻाल्हियूं आहिनि पोइ इहे ॻाल्हियूं रखजनि में हाणे हिते चैलेंज थी त आणियो जेकॾहिं आणे था सघो यस त जी बू लकुम पोइ जेकॾहिं तव्हांखे न ॾिनऊं जवाबु को हिनजो जो आबको मां पोइ ॼाणो त हीउ जेको उनज़िल बि इल्म हीअ अलाह जे इल्म सां लाथो वियो आहे क़ुर शरीफ़ जेको आहे उहो अलाह अलाह अलाह हुअ फहल अंथम मुस्लिमून ऐं इहो आहे इहा ॻाल्हि त अलाह खां सवाइ को ॿियो अलाह कोन्हे को पोइ अञा ताईं मुस्लमान न थींदो यानी अञा इस्लाम अख़्तियार न कंदो हीउ दीन अख़्तियार न कंदो मतिलबु हिकिड़ो क़ुरेशन खे हुयो मुकाफ़िरनि खे अॼु ताईं मतिलबु क़यामत ॾींहं ताईं इहो थींदो भई हीअ जॾहिं क़ुर आहे तव्हां हुनखे पढ़ो ॾिसो ऐं हींअर अलमदला थियनि पिया हींअर यूरोप में अमेरिका में न्यूज़ीलैंड में ऑस्ट्रेलिया में हू मुस्लमान थियनि पिया जॾहिं अलाह ताला जंहिंजी दिलि खे खोले थो शर सदर थी हुनजी हुनजी सदर हुनजो सीनू जेको आहे अलाह ताला खोले थो इस्लाम जे लाइ पोइ हुनखे मुहबत पैदा थिए थी भई हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके नफ़रत आहिनि इस्लाम जो नालो वटि क़ुर शिफ़ खे सारण फलाण टीरी घणी ॻाल्हियूं था ॿुधो तव्हां अहिड़ा बुछड़ माण्हू अलाह ताल ठीकु आहे त हीअं वञी पंहिंजो धूड़ पायो जेको चइबो सिंधी में वञी धूड़ पायो पंहिंजो मतिलबु जीअं वणियु तीअं करियो धूड़ पयो मुंहिंजो दीन जेको आहे सो हीअ त हरू दीन खुली हीअ दीन सभिनी ते छांइजी वेंदो मां नवी लिहाज़ खां ऐं हुनजी जेका माना आहे ऐं हुनजी जेको मैसेज आहे उन उनजो को मुक़ाबिलो ॿियो को किताबु कंदो कोन न को हींअर वैद कंदा न को तौरात कंदो न को कंदो तौरात खे मञण वारा वीचारा के सुठा माण्हू बि आहिनि हीअ जेके जेकी आहिनि वीचारा के कीअं हुननि में पर पोइ घणो जेको हुननि जी नफ़रत जेका आहे दीन इस्लाम सां ख़ुशूसनि ऐं ॿियनि ग़ैर ग़ैर यहूदियुनि सां जेका नफ़रत भई अलाह ताला असांखे कल कयो आहे असांखे पैदा कयो अथसि भई तव्हांखे पैदा ॿियनि खे ॿिए पैदा कयो आहे छा इहा या खे ॻाल्हि अञा अकुल में अचे कोन थी त भई अलाह ताला उहो ई आहे जंहिं महिल सभिनी इंसान खे कल कयो आहे अदम जो औलाद या ढोर जानवर भला आदम जो औलाद न आहिनि ढोर जानवर उहे बि अलाह ताला खलकिया आहिनि उन जंहिं तोखे ख़लकियो आहे पोइ चवनि न मूंखे त अला ख़लकियो आहे बाक़ी ॿियनि खे अलाए कंहिं ख़लकियो आहे हाणे इहो हुनजो अकुल में ॻाल्हि तमामु नंढी मतिलबु जेकी ॻाल्हि जेका इहा बेशक बुनियादी ॻाल्हि जेका सो उहो नथो सम्झे जेको अहिड़ो कटर आहे इहो यहूदी या कटर आहे ईसाई उहो चवंदो बसि आऊं मुस्लिम आऊं आहियां पंहिंजो ईसाई बाक़ी जेके मुस्लमान आहिनि तंहिंखे अलाए कहिड़े पैदा कयो आहे ऐं इहो सभु ख़्यालु सभिनी अहिड़े क़िस्म जो ख़्यालु हिन जे दिलि में आहे हाणे त फरमाए थो त मनकान युरीदु हयात दुनिया व ज़ीनत हा जेको चाहे थो धरती ते त ज़ीनत हुनजी हिन हिन दुनिया जी मनकान युरीद इरादो थो करे इरादो युरीद चाहे थो इरादो थो करे मनकान यू रीद उल हयात दुनिया हिन हिन दुनिया जी हयाती त चाहे यानी आउं मूंखे सभु कुझु हिते हुजे आख़िरत खे आउं वञा कोन थो अहिड़ो माण्हू जेको आहे <clears throat> सो मनकान यूरीदल हयात दुनिया उहा ज़ीनत आहे ऐं ज़ीनत हे ताईं घर वठा हेॾा ताईं माड़ियूं आहिनि हेॾियूं महल आहिनि हेॾा पींघा आहिनि हेॾा फलाणा आहिनि इहे आहिनि टीरनि मटीरनि कारूं आहिनि माण्हू आहिनि नौकर आहिनि छाकरनि आहिनि ज़ीनत जेका जेका वफ़ इलाही माल हुउमि <clears throat> पोइ असीं पूरो बदिलो वफ़ा वफ़ा हिते नुवफ़ नुंहुं माना असीं नुंहुं नुंहुं जेको आहे असांजे लाइ नुवफ़ इलाही हिम उन उन्हनि खे असीं वफ़ा कंदासीं जेको महिनत कंदा जेका ॻाल्हि कंदा उनजो असीं उनखे बदिलो हिते दुनिया में दुनियादारी वारो ॾींदासूं महिनत कंदा पैसा कमाईंदा ई कंदा ठीकु आहे त नुवफ़ु इलाही पूरो पूरो बदिलाउ ॾींदासीं इलाही अहम अली हा हिन ई दुनिया में असीं हुननि खे चङा न तव्हां चओ था कोई माण्हू पुछंदा आहिनि त भई इहो त हू जेको आहे फिलंथ्रोपिस्ट आहे वीचारो फलाणो माण्हू उहो फलाणे दीन जो आहे पर या अथीस्ट आहे अलाह खे कोन थो मञे या छा जेको बि पर उहो आहे भलो माण्हू पंहिंजो अहिड़ा अहिड़ा कम हिन कया आहिनि साईं हीअ कमिया आहिनि हीअ कम आहिनि हीअ हीउ आहिनि हीअ कम हुन कया आहिनि ही लिस्टूं लॻियूं पियूं आहिनि पाण अलाह इन्हनि खे को पंहिंजो जनत कोन ॾींदो फलाण फलाणो भई असीं त बाबा असांजे वस में कोन थियो हुनखे जनत लिखी ॾियूं था हथोखे ॾींदो ई ॾींदो पर हाणे अलाह ताला पाण ॼाणे ऐं उहो ॼाणे पर अलाह ताला जेको क़ुर शरीफ़ में ॻाल्हि थो करे उहा इहा त जेको हुन चाहियो थो त हीअ रुॻो धरती में त त हुनजो नालो हूंदो हुन नालो पिया ॻाईंदा त बाबा हीअ जेका इस्पताल आहे फलाणे ठाही आहे हीअ जेको स्कूल हो त फलाणे ठाहियो हीअ जेको खूह जेको फलाणे करायो हुनजो नालो हुन में लिखित ते लिखी छॾींदा हुनजो हुनखे इज़त हिते मिलंदी हुनखे पैसा ॾोकड़ करे हीउ अलाह ताला जेको रिस्क ॾियणो हो हिते सो ॾींदो पर छो जो हुन आख़िरत खे मञियो ई न थिए आख़िरत ते हुनजो व्यसाह हो ई कोन त हुनखे आख़िरत जो बि हिसो छो ॾींदो पर इहो मतिलबु त हिकिड़ो बुनियादी लॉजिकल मनती जवाबु आहे हिन ॻाल्हि जो त भई जेकॾहिं हुनखे वैसा न हो त को आख़िरत आहे उहो अलाह बि आहे ऐं रुॻो चङाई करियां थो ऐं सुठो माण्हू भलो माण्हू अहिड़ा आहिनि वाक़ई असां पाण ॾिठा अलहम्ला तुंहिंजो तमामु घणा माण्हू पाण नाला कोन थो वठां पर तमामु सुठा आहिनि जेके वीचारा तमामु पंहिंजे क़ौम जे लाइ पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ पंहिंजे हिननि जे लाइ हुननि जे लाइ सभु पर चवंदा आहिनि क़ुर दीन बीन हीउ हू फलाण अलाह रसूल फलाण उहा का ॻाल्हि कोन्हे बसि असीं रुॻो हीअ चङाई जो कमु करियूं था हल अलमदुला सुठो कमु था कनि पंहिंजे पंहिंजे क़ौम लाइ कनि था पर हुनखे एवज़ हुनजो हिते ई मिली थो वञे जो सभु को ॻाए साईं फलाणो फलाणो माण्हू माण्हू वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह हुनजा गाना ठाहींदा हुनजो हीअ कनि था पोइ हीअ कनि था सॼी ॻाल्हि थिए थी हिते ई दुनिया में हुनखे अलाह ताला चयो था ऐं जो हुनजो पूरो हुनजो बदिलाउ ॾेई थो छॾियां जेतिरो हुन चङाई कई ओतिरो हुनखे एवज़ असीं हिते ई ॾेई था छॾियूं माल मारियूं हीअ सभई ॻाल्हियूं सभु ॾियूं था हुनखे त आख़िर छो जो हुनखे वैसा ई कोन हो हुन मञियो ई कोन थिए तंहिंखां आख़िर में हुनजो को हिसो कोन्हे बसि इहो ॻाल्हि जेका चवे थो अलाह ताली मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते फरमाइन मन ख़ान युरीत दुनिया वफ़ाक़नि पूरो ॾींदासूं वफ़ा कंदासीं हुनखे पूरो ॾींदासीं इलाहिम अमालम फ़ीहा इन ई में अमाल हुन जा जेके बि कम कम आहिनि हुननि जो असीं बदिलो हिते ई ॾेई ख़सून पोइ हुननि खे असीं युब ख़स बख़्स माना हुनजो घटिताई कोन कंदासूं जेको बि ॾियणो हूंदो हुन में का बि हिकिड़ी ज़री फाही जेका असां हवायत जो कया ॾह दुनिया त हुनखे ॾहणो हिते ॾेई छॾंदासीं जेको बि ॾियणो हूंदो सो हिते असीं हुनखे ॾेई छॾंदासीं हुन में का घटिताई न कंदासीं नुक़सान नुक़सानु हुनजो कोन थींदो उलाए लाइ हुन जो कोन्ह इलनार हुननि जे लाइ आख़िर त कुझु बि कोन्हे सो आहे बाहिजे दौ रखजे छो जो हुन मञियो ई कोन थिए हाणे इहो हिकिड़ो तमामु सख़्तु लफ़्ज़ु आहे ऐं पंहिंजो फलान तला पिस जेके पाण वारा यार पंहिंजो उहे जेके गणती विया असांखे बि अलाह ताला पाण बख़्शे असांखे न खपे जो चवंदा हा असांखे जनत में वञिणो आहे हू पुराणो माण्हू कोन वेंदो जनत में या तकफ़ीरी गुर ॿियो ई माण्हू ॿिए खे पंहिंजो हीउ काफ़र आहे ऐं मुस्लमान आहे पर अलाह ताली दिलि जीते कथु ऐं कम्बु जेको हज़ुर साईं शाह साहिब या ॿिया सिंध जा उलमा असांजा सुगड़ उन्हनि चई चओ पियो कतु ऐं कम्बु कत माना अमल कर साले सुठा सुठा अमल कंदो वञु पर पोइ डिॼी डिजीबल खां त अलाए क़बूल कंदो अलाए कोन कंदो उछले मुंहं ते हणंदो मुंहिंजे तुंहिंजो ते पुराणे कपिड़े वांगुरु त अहिड़े क़िस्म जो क़बूल न कंदो त पोइ आउं छा कंदुसि इहो असांखे सिंध जे माण्हूअ खे अलहमदिल्ला भई ॿिया माण्हू मूं ॾिठो आहे एॾो मुतिर आहिनि जेके मुस्लमान आहिनि त हू चवंदा हू सॼो हू काफ़र आहे हू काफ़र आहे हू काफ़र आहे बसि आऊं मुस्लमान मूंखां सवादु सभु माण्हू जेके आहिनि लाखौल वारा को पोइ हू जेको बसि जनत में वेही वेठो आहे न हितां ई बसि हुन ख़रीद करे वरिती आहे बसि जेको पोप आहे उहो हाणे चए थो हिनखे बख़्श करियो पादरीनि खे थो चए त हिननि खे तव्हीं बख़्श करियो हाणे हिनखे अकुलु कोन थो हुजे त बख़्श करण वारो अलाह ताला आहे हाणे हीअं कल्ह थी ॾींहुं हुन ॻाल्हि कई या पोप वारे वीचारे या सुठी ॻाल्हि कई उहे अहिड़ा सख़्तु आहिनि जो हुननि खे हुननि खे फलाण फलाण फलाण हुननि माण्हुनि खे अॻे काफ़र था उहे बि चवनि उहे बि तफ़खीरी ग्रुप उहो बि उन्हनि मंझि बि आहे असां वटि घणा तकफ़ीरी ग्रुप पोइ इहो जेको चए थो बाबा पंहिंजो हीउ पोप हींअर जेको हुनखे चयो तई हुनखे बख़्श करियो पादरीनि खे थो चए हाणे पादरीनि जे वस में कोन्हे न को मुलनि जे न को मुफ़्तियुनि जे न को हुनजे अब्दुल कादर गीलानी जे की साईं पंहिंजो भटाई शाह जे जो बख़्श करे माण्हुनि खे बख़्श कंदो अलाह साईं पंहिंजो उन खां घुरो पर हाणे इहो हुनखे अलाह छो अकुलु इहो ॻाल्हि कोन थी थिए ऐतराफ़ु करियो भई पाके साम्हूं पर पोइ हू चवंदा हल हीअ असां जेको पादरी आहे इहो लिखी ॾिए थो की असां बख़्श कयोसीं पोइ हुनखे असीं हेतिरा हज़ार रुपया पर इन ई जेका मस्करी थी हुई पाण पाण वटि बि जेके अहिड़े नमूने सां थिए थो भई माण्हू कंहिं वॾे वीचारे चङे माण्हूअ खे कंहिं मोलवी मुदड़े खे बदे सिस्पति खे उहो पैसा ॾींदासीं असांखे बख़्श कराइजांइ <laughs> पोइ असीं चवंदा दुआ तुंहिंजे लाइ घुरंदासीं पाण जेको आहे तोखे बख़्शे न बख़्शे मूंखे बख़्शे न बख़्शे पर तमा बि त अलाह ताला बख़्शींदो पोइ इहा ॻाल्हि खणी माण्हू करे पर पोइ अहिड़े क़िस्म जा पोइ माण्हू खे वेठा इहे छा चइबो आहे पंहिंजो ॾियनि पंहिंजो ॾियनि पंहिंजो छा रिश्वत रिश्वत जेका आहे शिवल मुतराशी कुल्लुनि फिनार जे मूंखे रिश्वत थो ॾियारो त मूंखे अलाह सां वटि पास कराइजे मुंहिंजो मूंखे लिखी खाराए रखिजांइ कंहिं मौलवीअ ऐं हुनजे हथ में कोन्हे को न को कंहिं सूफ़ी सॻो रहे त हू वलातो बाए हा तुंहिंजे लाइ दुआ घुरी सघे थो हू तुंहिंजे लाइ चए थो यार रब हिन खे तूं हिदायत ॾे हिनखे सिधो हल हिन खे तूं बख़्श कजांइ हा एतिरो चई सघे थो एतिरी दुआ घुरणु हक़ु आहे ऐं जेको असां दुआऊं घुरूं था जेको बक्श करोमिन सभिनी खे बक्श कर मुंहिंजे माउ पीउ खे बक्श कर या दुआ त बसि घुरी सघे थो सभु ॿियनि जे लाइ पर उहो हुनखे लिखियो न हा तोखां तुंहिंजे लाइ बक्श रहाए थो अचां अल्ला ताला वठां तूं बसि बख़्श थी वें हलियो हाणे इहा ॻाल्हि अहिड़ी उबती ॻाल्हि न करणु खपे मतिलबु इहा हद लीके खां लंघे वञण जी ॻाल्हि अहिड़ी न कजे चए थो दुआ तुला घुरंदो भई जेकॾहिं को चवे माण्हू खे कहिड़ो बि माण्हू हुजे हुनखे जेकॾहिं खे ॿियो चवे थो त मुंहिंजे लाइ दुआ घुर त हुनखे दुआ घुरणु खपे हुनजे लाइ पोइ मतिलबु त इहो छो जो हुन वीचारे छो हिनखे चयो आहे अलाह ताला हुनजे दिलि में विधो आहे त हिनखे चवां पोइ हुनखे चओ दुआ हुनजे लाइ चयो दू घुरूं था अलाह ताला तोखे रिस्क ॾिए तोखे